pensite estonten. Construi domoin per lap fermilo. Malfixeblai cun ligoi, anstatau cementi cae glui, tiel la dom construado farigiu pli dauri pova. Ciutio successos. Ciu planas construajoin por la estontezzo? tiu iam de longe ne plu nur pensas pri energie efficetso, au pri ecologiae materialoi, ancao la maniero ciel constru elementoi estas cundligatai, hodiau ludas rolon. Gluitai, betonitai, cae velditai cunligoi estas rapide faritai, simple re malfixeblai cun ligoi aliflanque, faciligas la lauspezan malconstruadon. Ili accelas la reuseblezzon, cae en tutte nur ebligas grand scalan recicladon. Per tio eblas spari fontajoin cae la recicla economio en construa metio povas esti pli fortigata construajoi farigias material deponeioi por venontai generatioi, anstat au fine esti nur constru rubajo. Ien la basa problemo gis nun en construeioi. Ce mal construado ec estas mixita mal construageroi, kiwi ofte nur povas esti mal alt nivele reciclatai au forzorgatai. Ce mal alt nivela reciclado, la materialo ja estas reusata, sed ne conservigas en sia origina qualito. Ofte malsamai materialoi estas dauripove cun gluitai au gisitai. Exemple plafonoi, el cun ligo de ligno cun betono, au cun ligai sistemoi por isolado de varmo tial ili estas appena o laus pezzoi, ca ili alvenas ofte en la for proligeio. Sed eblas ancau fari ali maniere. Antau dude chiaroi, ec estis ancora octec procentoi de la en aerigoi de carbon dioxido dum la funccii de construajo, ce heitado, cae mal heitado diras funcciulino de la Germana Societo pridauri pova Construado. Tiu rilate niam signife intertempe plibonigis. Nun la focuso sciovigis pri la constru materialoi cae ilia long daurezzo. Tio estas principe nia sola agordas raubo de optimumigo, kiu ni ancora havas por plue malaltigi la enaerigoin en la construa sectoro. Malfixeblae cun ligoi estas parto de tiui solvoi. En la proiecto RECON, exemple, te amo de la Tecnica Universitato de Graz, disvolvis novan lap fermilan sistemon por construajoit. Per tio eblas separi constru elemento in de nove unui de la aliae. La focuso cusas sur elemento e cun malsama vivo dauro. Ce kiui ne reversebla cun ligoi, cutime malfaciligas la el shanjon. Exemple ce riparoi au renovigoi. Tiel eblas helpe de la lab fermila sistemo, separi sen rube portanta in structuroin, in existas iam tra iardecoi diste mallong daurai constru elemento e cefe en interneoi Exemple se oni volas remeti ne portanta in muro in el ligno au el gipsa cartono au eblas instali au interchangi tubo in kai tio povas plilongigi la entutan vivo dauron de construajo, char ofte suficias shangi partoin. La centra principio de recon estas la malconstrueblezzo de construajo per clare definitae separeblae cun metoi, diras proiectestro de la Instituto pri Architectura Tecnologio de la Tecnica Universitato de Graz en caso de renovigo au ali usado, necessas nur shangi tiu in constru elemento in qui estas elusitai au qui devas plenumi nova postuloin